مرو با کلمانه ناکد و با آخفنه ناکد همو مازان کرنه بو که مازان کرنه بو رب العالمین و همو تعظیم و مازان کرنه رب العالمین یاد هنده دهید که تو او آخفنه بو خوده بن تو بو مرو با کار اینی برانبری به معنوه کاری کار بینه کو معنا هنده تدا نبید کو یک هوت بگید که اوه شریکت گر رب العالمینید وی ویدا دا وی کاری دا هر شتکه او هبید بر یکی ایک الواش تاوید بجید که مروفه که عبدک بید چه که میر بید چه جن بید که ناف لغت عربی دا ولادی عربات بجنه اما و میرید بجنه عبد هر ایکی الوانه بید هکی که عبد هبید بلا نبجد عبد خو عبدی که عبودیت درستی بس که بس یا رب العالمینیه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا هم عبدت كينم هم عبدت رب العالمين مروف مربلا نبشت عبد خوب بيغمبر صلى الله عليه وسلم بشتما نبجي عبد من هكا جنش بي نبجي أمتا من أما يعني عبد بس بجنها جن أما بجنها يمير عبد نبجنا ميري عبدي ونبجنا جنش أمتي هكم ايكي عبدك هبت يا جنبيت بلا ونبجته پیغمبر بس الله عليه وسلم بو چونك هم همو عبدت كينا عبدت رب العالمين وكسو تنجيت ونيا عبوديات بغير رب العالمين ايش درسته درسته بي عبد غير رب العالمين ايش نيا هم همو عبدت كينا عبدت رب العالمين هكا افشولش هكا افتشتاش يا درس بيت ونيا ويا اب عبدي بيت اما عبوديتها چيه يا كيمه يعني رب العالمين اف مروفه يكيريا سيد ومازن سر في عبدي من هنده چشتا دا في مروفه حقي هاي قل في عبدي بكت واف عبده بو بكت اما افا عبده فينيه وقت بو وقت نفيجه ونيا اف سيده هكا خوانا كت عبده كنفيجش بكت في عبد قوشا خونه دا سيده خو قوشا خونه دا في مروفه هي عبدك او عبدك حقيقة راسي عبد رب العالمين يه بل هندش دکس و حساب نکرد ونیا که وقتی اوی گوتا من گوتا خو عبدی آن امتی یعنی هند اوه عبد من هموش تکی داتی بگو چه خوب و هموش تکی جدا از بزمه نکتی بگو چه خوب داتا نکت چوش تیونیه اما بس عبودیت اوکیه بس برب العالمين يا بوه برب العالمين يا عبد يا رب العالمين يا دا خلك وخلتنا جيد وكاس نبيش والله واش عبد ونيا أفيش وكيا رب العالمين حاش عبدتين بيغمبر صلى الله عليه وسلم نهي ما كذي نحو خو أف كلماتنا ونيا اصل و ونيا بلکی منو فيها قال بید بلکی هاتنا نکار اینان بس اما يا جوانتر با رب العالمين وما مازن رب العالمين يا تدهی كتوفوا تو و کلمانه بو بو مروفا نهتا كار إنان نبيجي عبدي ونبيجي أمتي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك في غنبه صلى الله عليه وسلم بجيت ايك الهنقو هك عبدك هبيت بلا نبجت عبد خو هر خارنه بنبدك در رب خو طبعا الرب الرب هوا ناوه که رب العالمین بتنیه هفه چی جرا بو مروف ناوید بیده کار اینان بو چه مخلوقا و چه مروف و ناوید بیده کار اینان کار اینان الرب هوا ناوه خواه رب العالمین بتنیه اما ونیا هکتو فی ناوه اضافه که بجی رب داری رب الاسرتی رب المالی هوا درسته بیده کار اینان چونکه اینگی تا اضافه تکر چه کرد؟ تا تقیید کرد تا گوتی اوه خدا نه چیه؟ خدان خانیه یان خدان وماله یان خدان پاره اما الرب که بجی اوه مالک هموش کیه و خالق هموش تکویه چه کری و مدبر هموش کی او رفت بد و رازق او رسقی ده همو مخلوقه اوه بس یکیه و بس نوه رب العالمینیه بر هندش پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوته ما و بیشتر ما ایمان داره بجد بلا نبیشتر کس نبیشتر عبد خو ربکه، ربك أنا خارنب رب خو بینه بجد برچه داهو ونيا خلاص برنباليتا خلص نجني که تو شریکید تقرب رب چدا چه دا ربوبیت دا. نتيجة تو چونك هكو رب و نیا ده اولا بوتش چه بید، عجب ده چه بید بوتش خو مازن کرن دي چه و بویش چه آتی ده بویش کم کردن ياتي دهی، وإذلا ياتي دهي پیامبر صلی الله علیه و نبیشه اطعم ربکه. چون که رب العالمین چنا کرد رب العالمین یطعم ولا یطعم هوا خار ندت مخلوقا اما رب العالمین چنا کرد خور ناخد ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين رب العالمین ونیا او رزقی داد او خار ندت مخلوقا اما او چنا کرد اکو خور ناخد بل هند پیامبر صلی الله و کلمه کار نینن اما همو مازن بکیاد دهی مازن کرم رب العالمين یادت هی بر قدر گرتنا ناوت رب العالمین و صفات رب العالمين تو بيجي نبیجی؟ تو نبیجی اطعم ربک نبیجی عبد خو امتا خو بيجي خارنه بو رب خو بینه وضع ربك نبيجي آوه بینه دست نویجه دست نویجه رب تا دست نویجه خوب شد وضع ربك یعنی یعنی آوه بينا دست نویجه خوب شد ربته یعنی یعنی مازنته و تو یانیش علما وقت شرح حدیث کریه گوتی وضع ربکه یعنی آوه بینه بو بگرد او دست جا خوب شد و آوه دست ویدا که وقت دست یعنی هارو کاریایی بکرد چه بکرد دو دست میجا خوب شد با چه بیجیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دول یقل سیدی و مولایه بلا چه بیجید عبد چه بشته مازنه خو بلا بیشته تو چیه منی تو سید منی سید یعنی مازنه منی السيد هو العظيم يعني موازنة سيد يعني موازنة سيد القوم يعني عظيم القوم يعني هم مواصره يعني هم مواصره انه في قومي دا في جماعتي دا في اه، جي دا اويد بجنه چه؟ بجنه سيد طبعا اوش ايكل نافت كي السيد مطلقا يا رب العالمين في عن بس الله وسلم لا تقول لمنافق سيد بيجي نبيج منافقة سيد فلان سيدة فلان ما دام رواك منافقة نبي بيجي سيد بيجي فإن الله هو السيد بيجي چونك رب العالمين إيه نبي تيجي يا السيد أو هما ماسترة ونبي أف نظام كي بيتكارينا نبي أف نظام بمروفك منافقة يعمر بيجي صلى الله عليه وسلم بيتكارينا اما اذا وقت تبيجي اف عبدات بيجي سيدي يعني تو موازنه مني نبيش تو سيدي يعني موازنه همو مخلوقه ومروفات سيدي يعني بس تو موازنه كي تو بس مازنه منی او درستش رب العالمین اوه که یه مازنه وی عبده و مولای مولای اوه بشو مروی رب بید کاری و اف سیدش اف مازنش شولت که رب بید شولت وی عبده رب بید بر هنده پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوته برنبری ربی برنبری ربی چی کار بینه گوته عبدی بو سیده خو گوته بجه سیدی و مولای اما گوته نبجه ربکه چونکی دا كسو حسبناك نكد كأفش أفش جرب رب العالمين ده چيه ونيا جل مشاركة جرب رب العالمين ده ربوبيته ده نيا فهم مو بهندية نحو خو كلمة ونيا كتبي بل هند جرد كده هاتي كفارينا ناف قرآن ده هاتي كارينا إنه ربي أحسن مثوايا اذكرني عند ربك هذا يوسف عليه الصلاة والسلام وتوي كسيابه دا خلاص بیت و, ناف سجنه دا و داشته داره و دا بر بیت و تا بیرام لادی که بینه و عند ربی که لادی سید خو مازنه خو بحثی ملیکیه و تی بیجه فلان کسی ناف سجنه ده هید اما وقت رب العالمینی اوه گوتی ونیا اف آخفنه یا هات یا گوتر منیا که پیغمبر که خوده اف آخفنه کار اینای علما يقولي اولا اوا شریعت بيشي ما عندك يقولي اوا شرع من قبلنا اوا بيشي ما درس بو اما بيشي ما بومد كنا بيت وعندك علما شي يقولي رحمه خدا گویی يقولي اوا دليل عندك اف كلماتنا هكا قلتي ربتا تن ديار كر نقولي الرب اوا درست بو مخلوق ای بينن بس يا جوانيه مازن کرنا رب العالمین یاد هنو دا تو واکلمان بو کی کار نه اینی بو مل و نه اینی بو بشر نه تکاری نه بر هندش پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوته بدلوه کار بینن کلمه کادی که بدلوه اف معنوه اشتدا نبید و مازن کرنا رب العالمین اشتدا بید و بلا چی بجید؟ بجید ولی قل سیدی و مولایه بلا بجد او منه یا مولای منه ولا يقل احدكم عبدي وامتي هذا في جري بحسي پیغمبر صلی الله عليه و سلم بحثی سیده بجید نبیجه وی او بردسته و عبده تبید نبیجه او منه ونبيجي أمتا منش أمت يعني جنة نبيجي وليقل فتايا وفتاتي بو چونكي ما عبوديات بس يا رب العالمين يا يا مطلق أم همو عبدة رب العالمين دو كسو حسب نكت ونيا والله بجي فلان كسش عبدة هين وكي خودي حاشا دو كس في نكت يا رب العالمين يقولي بلا نبيجن عبدي وأمتي باشي بجن فليقل فتايا فتايا فتا يعني جحيل فتايا يعني وكي أم بجنة كريمن فتاتی کجامن پیامبر بجی سال الله علیه و بجی بلا سعید بیشتر عبده خو هک کار بید بلا بیشتر کار من هک کدش بیش بلا چی بیشتر بیشتر کجامن یعنی هنگی اوه هم سعید هک چی جرات چی چنابید، چنا عجب چی لاری و هم کلمه کشکار اینا کوکی به کلمه نبید اوه معنا عبودیت دادید حتی خالق بو تبگید بشت من اوش و نیا چطور بو خودت بن عبد اوه بو کی بی عبد اوه بو مروفیه بی عبد و کس اوش نکته شریک و غلامی یعنیش پیغمبر بجی صلی الله علیه و سلم بلا چی بجنه بلا بشته سید بشته عبد خو بشته چه منوه غلامی غلامی غلام بجنه بچیک هش بچیکاتی حتی سن البلوغ وی وقتی همو چه بجنه همه بجنه غلام وی وقتی همه بجنه غلام یعنی کردی هم بجنه بجه کره من کچه هم منی یعنی آخف نتاو بجه اما نبجه چه نبجه عبدی و سیدی و به عامه به همو کلمه که که مروف بزانید اوه کلمه و نیا بو رب العالمین تیتا اینان، بلا مروف بو که کار نینید بلا مروف بو مخلوقا و بشرا کار نینید چونکی هنگی تا خود مازان کرد حتی تا بو بشری کار نینا بلا انیتا تش چی بید؟ بلا انیتا تا او نبید او بو خود تیتا اینان. اما مادم کلمه که بو خود کار اینان، مروف هندی کار نینید چیه؟ باشتره اون پتر تا خود مازان کرد اون پتر ونیا خیر و باشی دگهی مروی توحید امروی کامل بید باب لا يرد من سأل بالله هر بابا كديا إيش نوع ترد كيفا يعني جوابينا دايفا هر کسی که داخوازه کل که تب خوده بجا تب خوده که فلان چی تیب یا تب خوده که فلان وره گرمن وره یعن فلان چی نیشا ده بجید لا یردو نه بی تو چه دیب که نا تو رد که اوه مادم ایکی چه, چه گل کرد مادم ایکی داخواز تکر رب العالمینی و تو خودی که فلان چتی دمن یا تو خودی که فلان چتی ندمن یا تو خودی که فلان چتی نشامن ده پیامبر شد بجی صلی الله علیه وسلم بجید لا یرد من سأل بالله نبی تو فی کسی یرد که کی بود خاص تکرب که رب العالمین یا یعنی اوه همو مازن کرنا که یاتی دهی مازن کرنا رب العالمین یاتی دهی هکتا ایکی بیر تو خودی که فلان چتی دمن و تا دا خازوی جیبجی کرد تکی مازن کرد رب العالمین تا مازن کرد و تا رب العالمین گرد فهند قلت لا يرد من سأل بالله هذا همو ما ذكرنا رب العالمين ياتي هر ايك داخازك المروفي بكت بيشت مروفي تب خودك يا فلان شتي بك ورا قال من ورا آن هر فلان جي آن هر شتكي ما دم ونیا داخازوي بخوده کرد اجا چه ناوک خوده کرد چه ونیا اتو ای کلوا کارت رب العالمینی کرد ونیا وکی او مروفه ما حدیث او ملائکت وقتی هات یا سر شکل بکی و گوت یا وی کسی اوه شکل وی ونیا و جلده وی ایش لیو کشتینگی جوان بی چی گوته؟ اسألو که بالذی اعطاک الجلد الحسنه واللون الحسنه ای گوته از داخوازت تد کمو وی وی خودی اوه اف لونه هوی جوان داته اف جلده هوی جوان داته این ایک کارت رب العالمی داخواز مروفی کرد مروفی بیا چپ کرد مروف داخوازه بی جیبه جیب کرد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه پیغمبر بجي صلى الله عليه وسلم هر كسكي قوت ينقو استعاذ بالله يعني قلت ياس خوب خودت وارزا يعني قلت في أعوذ بالله من شرك آن منك قلت از خوب خودت وارزا الخرابيوتا يعني تدارك راقل قلت الأكيدين اینا وی گوده اعوذ بالله مینکه و از خب خودت پارزم وی داری چی لنکه المنده پیغمبر بجید فاعیدوه بجید و تو داری لنده بو چونکی وی چه خب که پاراست خب رب العالمینی پاراست یا او دا خازل تکر من یک کتو وی پارزی بناو رب العالمینی یا گوتی او همو مازن کرنا رب العالمین نابید تو چی لبکی نابید تو وی داری لبدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنک خواست و مارک رو اینا وقتی اینا مال اینا ویج نگوتا پیامبری صلی اللہ علیه وسلم اعوذ بالله مینکه گوتی از خوب خودت پارزم التا اینا پیامبری صلی اللہ علیه وسلم هنده تا خوب ایکی پارس از چجا نشم به امریاوی بکم گوتی الحقی به اهلیکی گوتی مارا که، عرف مارا با بخوا بودی خب، تونگی تو چی بیجی من تو اد بیجی من از خوب خودت پارزم دست خونه گینه من و خونیزی که من نکم مادم تا خوب خود پاراست خود لالی مازنه لالی پیغمبری صلی و علیه و لالی ایمان داره هموش تکی ماصله گوت هنده گوت اس من تو پاراستی گوت هر از نیزی که دارم و دسته من ناگهی دادم گوت حرف کیره حرف مالا با بخونده خلاص پیغمبری صلی و علیه و چه کرد بردم طلاق ده چونکی چه کرد ای خوب که پاراست رب العالمینی بر هندش پیغمبر چید بجی الله علیه و من استعاذ بالله فاعیذه یعنی هر کسی که خب پارست رب العالمینی اجا چه گودتا از خوبتت پارزم یعنی از خودت پارزم التا یان گوتتا از یانش گوتا مروفی از خود خودت پارزم تو من شر فلان کسی دیر که یعنی مروفه که دیتت گوته خرابیه که گینده گوته اعوذ بالله من شر فلانین گوته از خوب خودت پارزم الشر فلانین گوته تو شی فلان کس و نکی خرابی تمن من من بپارزت و تو چی مروی پارزی و نکی شر و خرابی بگهیت فلان کسی یعنی تو تلی وی بوی خرابی بگهینی یکی و تو هی وی بوی ایکی بقوتی قصه که بیجی هر ضرر که بگهینی مالوی با اینا گوت اعوذ بالله منکه و از خودت پارزم التا تو بیا هنگی چی بکی تو بیا تو وی مروی بپارزی ویش اروی خرابی نگهینیه یان یکی دیه هاتی تو تو تپیش بیتی و چی بکی تیویا پارزی طبعا اف همو هکش شیانت مروی دابن همو هکش شیانت مروی دابن و هکش تکه او تشبیت ونیا او مروف تعدایه و ظلمه خلقید کرد اما من ونیا دار خو را کرا سر بچیک خو یان دست خو بلند کرا سر بچیک خو ینا را بین نویجب کد از بجمه ربا نویجب کنه خود شعق تدم ینا گوتی اعوذ بالله میکه تجو تدن دا با تبا گوتی از نشم شقیل تبدم منیا او بچیکه کن نارا بنویجش بکت اوه هنگی واقف واجتانه و ناگرید ونیا یان حاکمی ونیا هاد کده حد که شرعی چلی کت سر ایکی را کرد ایکی زینا کری ایکی دزیا کری هر شده که او کروی حد شرعی کده سر را اینا گوتا اوی اوی حدی راد کت گوتا اعوذ بالله من که گوتا از خودت پارزم که التا ونیا بشت بلا با هنده از نشم حد سر را کم اوه وانا و ناگرید اما همو بکنگی اوه همو بهندی هک تو زمیر اکی کی و تو شر و خرابی بجهمی اکی و تعدیل اکی کی وی گوت اعوذ بالله من منك آن اعوذ بالله من فلانین از خود خودت بارزم الشر فلانی تیوی هنگی مروف چه کرد؟ تیوی هنگی مروف مادم مروفی پیچید بید پیچه بین مروفی دیا تیوی مروف بارزید همو مازن کرنا که همو مازن کرنا رب العالمین ومن سأل بالله فأعطوه پیغمبر بجی صلی الله علیه وسلم او کسی داخازه کشته که رب خوده و تو بخوده که هنده پارا بدمن تو بخوده که هنده خانه بدمن تو بخوده که هنده نان کی بدمن تو بخوده که فلان چتی بدمن جرکه کی بدمن هر چتی که داخازه تکه فاعطوه پیغمبر صلی الله علیه و آله واجب سلطت ده چونکی وی داخازه تکرب که رب العالمینی و تو بخوده که فلان چتی بدمن اما بر هنده قدر کردن و مازن کردن رب العالمیت تو وی چتی بده که چیشته بس شرط که هکم روی پیچه بید هکم روی پیچه بید هنگی هم آیه تا ده هزار دریکات ده و مصرف تا ایو ده تو خوده که هکم ده هزارانه ده من تو هکوی ده هزار ده ده زرار دنیا دنیاوی ین تکوید توی مرزمینی و ده هزاران ده تو ده اما هنگی مروف ده اوه دا خواز جیبجی کد حکا چو زرارا دینی یا دنیاوی مروی نکوید هکا دینی من کوید یکی گوته تونیه تب خوده که ده هزار افدام دم چم عراق بکرم دم چم خو پاکت اکب بکرم از دین بیم اونی وقت وقت خود دیوار افدام بو پاکت اکا جهارا بو مطلقی عراقه با ده هزار افدام من اول چینا بید بلا هندی بشه تب خوده که چینا بید به امریا رب العالمین بیت کرن نیا سر به هندی نبود ونیا تو کاری های کیپ که گناه حکیب کرد ولاد چون که ولی ما از ونیا وکیل لادی مدرج ولی ما از دم بر خوده و رب العالمین گویی اینا از چه دکرم حسن ده اسناش یا از من پارکه دای من هارو کاریا که نه اول بوهنگی اکر چو زرار مروی نکبید مروی تیشی گناه نبید شتکه ها شرعی بید یا درز بید و زراراش چش مروی بید یا ضررکه دنیاویش مروی بید و نیه اکر تو خوده که هکر رسکا جناخو ندامن نیه رسکاوه مالوه و نیه ضرر فکر بیده کبیده اول نابج نوانه و نیه والله اوی دا خازم من کرد رب العالمینی نه هنگی مروی دا خازوی جیبه دیگر اگر نه ضرار دینی و ضرار دنیوی بمروی چی نبید؟ مروی تدا نبید ومن دعاكم فاجبوه. پیامبر بجی صلی الله علیه وسلم هر کسی که دخواز آن گوش کرد بو میوانیه فاجبوه. واجب چه بکن؟ واجب جوابی بدنه و جمهور علما رحمت خدا لبید بجن اف دعوه کرنا بجد هکا ولیمت العرس بید ولیمت العرس یعنی يعني اوا جن بید خانکه آجن اینا نبید بجید واجبه تو بچی چون که پیامبر بری صلی الله علیه و هر کسی که نده نداده و تا و ولیمه و او خارنهات یا کرم بو ایکی که جن اینا بید بجید فقط عصا الله و رسوله اوی به امری خدا و پیغمبری کرد صلی الله علیه و سلم برنده چون بو و خارنه جاودانا و وی کسی اوی مروی داخواست کرد بو خارنه جن اینانه او واجبه إلا علماء يقولي هك هندك تشتي هبن إلا هك هندك شروط هبن أو هنجي مرفنا تشيتو حرام بجيت هك مرف بزانيت أو جي تشيته أو جي أذا خارنات ده جنو مريب تيكهلن موسيقى وآلات الموسيقى تدهين يعني هر ایک الوا منکرات تدهین همو تصوير و شکل و ویجی و هر شتکی و هبيت اوه هنگی مرف ناشته هنگی بالعكس حرام مرف بشته واجیانه اما پیغمبری وقتی بودی صلی الله علیه جا بردنه و هکی افشته دانه بید بس که یکی پیش بید پیش والله از ما موره دم پیچه بید و نیا و موسیقی بید و سماعه راکم و بجمله ندن و نیا و من اوا پیش بید هنگی دی بجنه تو هر واجب سرت تو چی چون تو دو داده که یک جواب و واجبه یا دو انکار منکرش واجبه تو هر دو کاش دکی هر دو کاش که واجب سرته یک جار بوده واجبین و ولیمه سرته و هیچ تو ماستر دی خلق عادی چون که دی بلکی نشه این کاری کن اما تو دشه چپ کیش بشه این کاریش لب بس اما اگه مروفی نشی یا این کاری رو بکرد مروف ناچید مروف ناشته و ولیمانا یا هکه مروف اوه کسی خدان ولیمه مروف چلی نکر بید مروف نگود بیت مروفی ورا، اما لفظک عام گود بید لفظک عام ونیا گود بید بلا اهل فلان جی همو بین ونیا بلا فلان جماعت همو بین اوه انگی و مروف زانیتیش هکه مروف نچید ونیا او کابرا که عاجز نابید و نابید سر بینده ونیا که بسیار مروی بکد علمای یا که مادم شخصی یا مروی هنگی چیه؟ هنگی واجب نیه سرته تو بچی بس هر یا باشتر اول تو چوب بکی؟ تو بچی حتی پیغمبر یه بودی صلی الله علیه وسلم تو توی بروجیش بی بی هر بچی خو تو توی بروجیش بی بی هر بچی اما پیغمبر بجی صلی الله علیه وسلم تو توی بروجی بی ده خوی و تو توی بروجی بی ویره تو روجی خو نخوی ونیاده ده چی که؟ ده بو دعا کی ده هر چیه ویره ده حاضر بی و ده دعا کی خود بو تبرکت بخته ونی هر دعا که خیره باشه بده بو کی اما پیان صلی الله علیه و سلم خو هک توی روزی بیش هر دیتی بو چیه ویره چی که؟ حاضر بی برند اگه اف موانع نبن واجبه تو ولیمت العرض حاضر بی که توی چش بی که توی روزی بی طبعا هر که توی خوب بشکی بشکینیش و تو مزانی دلوی دلوی وی مروفکی ده خوش بیت هک تو بخویش هم هنگی ونیا باشتر اوه تو روزی خوش بشکینی چونکه هر وکی پیغمبری صلی الله علیه و سلم روزه که که در صحابت گل بون چون مالکه میوان بون اینا ایکی لوا گوته پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوته از روجیمه اینا پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوته اخوکم تکلف لکم گوته برای گوانیا یا خماندی کری افخار چه کری گوته هفر بخروج خوبش کنه و سم یوما مکانه انشیته شئته بده اکتو حسکی بشتینگی بخروج کدی بدل به روجی بده اما گوته مادم برای هنگونیا خو مادی کیا دل بی خوش که نه تو خارنا نخو بخو و اگر تو حس که بشینی بخو روجا دیش بگره اما دلیل سرند دیوانیا که هکا روژه خوش بخود زان دل وی مرو وکی دی خوش بید ایتو میوان کری هنگی بلا بخو باشتر هر وکی پیغمبری سان باه الله علیه و سلام و اگر یک حس کردیش ونیا بشینی بدل ویده بخو چی کرد بدل ویده روجا کی اما عام دعوه دی طبعا اف دعوه یا چی با واجب تو بچی هوا ولیمت العرسة، هوا جن اینانیه اما عام دعوه دی اکت مروفی میوان کد هوا مستحبه و خیره مروف بچید نیا خیلی گهیت مروفی باشیا ونیا و خوشویان ما بین بسما داد زور بید اما حکم مروف نچید علمای گوتید تو گناهکار نابید ما دیتی گناهکار نبی اما یا باشتر او بچید یا باشتر او بچید الا هک عذر کبید او هنگی چو گناهس ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه پشتینگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجید هر کسی که باشیه گرده که هر نوع باشیه که بید پیغمبر بجی صلی الله علیه و سلم تج باشیه که گلب که یعنی یکی بارک توش تج باشیه گلب که اجا چی باشی گلب که چونکه هیده پاره داده. بس اما تا پاره نیه حالت نخوشوی پاره بس بید تا حیوانی های خود تو شه هندکا شیری بو هان ترغزه که دشه هنگا فقی بو بی فکافی اوهو پیغمبر بجی صلی اللہ علیہ وسلم شتکی بده بر هنده چو عیب تدانیه و نیا موافق سنته وقت ایک بو مروفی خار نکتینید یان هر چتکی هر چتکی بینید ایک مروفی چتکی بینید و نیا وقت تو سینی کوید ده و قازان کوید ده وشتکی بو کتی ده اول توی سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیب جید که که مروف و نیا وقته ایکی مروفی خارنک اینا یان هر کاری یا مروفی کرد مروف که برانبری بیبدته اوه پیغمبر بجی صلی اللہ وسلم و من صنع الیکم معروفا اوهو یعنی هر کسی که باشیه گل هنگو کرد هنگیش چرا بکن؟ هنگیش برانبری و مکافه یعنی که بدنی اجا که هر ایکی کاده چه پیچه بید و خدا منیا چه پیچه بینویده پیغمبر صلی اللہ وسلم و بجی بدنی ومن مالوی زور کرد رب العالمین اه، عمروی درش کرد رب العالمین صحت بدته رب العالمین برکت و بختد ناف مالوی دا مناف بچی کت ویدا ناف صحت ویدا هر دعا که خیره باشی بید ونیا بوب که حتی ترو انکم قد کافأتموه يعني حتى تدبيني ونيا و باشی او ويدا قالتكري تحقي وجيبا جيكر وتسبواسيا ويكر جا علماء وقت شرح في حديثه كدي يقولي فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه يقولي بكان حتى هنگ بزانن ونیا دعا ببکن که اونگو سپاسیاوی کرو اونگو جزای و خیر و باشی اوی گلتا که دو اوه یه گوتی گلک دعای دوباره بکنه ببو، دعای دوباره بکنه برند عایشه رازمین خدا لبید بشت وقتی کاد بو لالی و داخازت بکر بود یعنی یعنی بود بيشتكي دمن خار نكر دمن بارك دمن دا عائشة دا تراز بنا خدا بيت أو شتي فيا بو وبشت إنجي أو كسكا هوا دا خاز العائشة كي دا دعا بكت وعائشة دا دعا بكت دا أبي هندي دعا كربونا عائشة راز بنا خدا بيت هاد دعات كرن نايكي قلت عایشه راز بنا خدا بيت قلت تو تکی ده یکی و اینکه تو دعاش بود کی بود هنده ما تا چش دایه بود ما دعا بود چیه وتی اوی بوم دعا کرد وتی ایج دعای بکمه و اوه دعا برانبری چیه؟ برانبری دعا وتی اکم من بس صدقه گل کرد ویش بوم دعا کرد اوه خیر اجر صدقه داف من و خیر صدقه گشت داف من اما بو تاکوی بوم مدعا کرد میش بو دعا کرد اوه برانبر یک کردن هنگی صدقه خیر صدقه همو کامل بو کیه؟ بو صدقه کامل بو و نیا و تو چی نیا سپاسی سپاسیا و صدقه نکریه در هنده عایشه راز بنا خدا بیش هر کسی که اشتر دا بوید چش بود گل کرد دعاش گل کردن جوش پیغمبر صلی الله علیه و سلم هکتا پیچه نبوش و چی بیجه دعا که. و حدیث اکادیه گوتیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه چی دعا که؟ یه گوتی بیجه جزاک الله خیرن بیجه جزاک الله خیرن یعنی رب العالمین چه دهتا خیر بده داده و باشی بده داده یه بودی هر کسی که خیره گرت کرد و تا اف که اف دعا بو فقط ابلغتا فی ثنائی یعنی گلک چلی کرد؟ تگلک مدحتوی کرد و سپاسیوی کرد چش تک تو نابینیه و ونیا وکی وی دعایه تو چه دعایه دی بو بکی و هر آخف نکاری دی بجیه تو وکی وی دعایه نابینیه و یا باش بوی کسی او باشید گردت کرد هر کسی که باشه گردت کرد حتی تو حس کهی دنیا سپاسیاوی بکی ماسترین سپاسیاوی اوه بجه جزاك الله خيرا بجه رب العالمین چه که؟ خیر جانو که اونی اندک جارا خلق چه کرد دست بدل به دعای ونیا عندك بدل كيد بيش جزاك الله الجنة ونیا خود دستفاقه درسته دعاك درسته اما وكي وينيا خيرا جزاك الله الجنة يعني رب العالمين بحشر دهاته اما كده بوده خيرا او الدنيا و آخرت همه ده بگرید نبز بحشته ونیا چه خیره کو باشه که دنیای ده ناف قبری ده ساحه محشر ده و اخیرش به حشته همه وقت گری بس اما تبز گوتی به حشت ونیا دی همو چه کرن تحمل کرد کرن تبز به حشت بو هلا خیردی تحمل باش کرد ونیا او خودشو زحمتش دانیه بدل جن بجه خیرن به حشتش ایکل چیه ایکل خیره ونیا خیرت مازن روز قیامتی بجه خیرن ونیا اوا همو خیرات وگرتوی دنیا و آخرته یا ونیا یک بشته جزاك الله ألف خير رب العالمين هزار خير بدأته يعني یعنی اوه هنجي تبز هزار خير و او يدي هما همه تا چلی کر؟ تلی ببش کر اما که تگویدی خیران همه خیرابت گرده با نه ایکو دو نه و نه چار و نه مليون و نه تجی ورینه تجی ورینه حتی ناف بحش شده خير خیر دیره وگرده بر هنده یا همه باشتره دعای مروبوی کسی بکرد اوه باشی که مروب کرد مروب چی بشته؟ برو بشته جزاک الله خیرا هر وکی پیغمبری بودی صلی الله علیه و آله و سلم بس اف حدیثه و اف مايك دیمایی من صنع الیکم معروفا فكافئوه او همو بو وی ونيا و نیا او مروفه که هاریکاریاتب کرد مروفه که هات و نیا گوته تورد گوته شروعتر رو بم باشه اما هکه او کسی هاریکاریاتت کرد و او کسی بوته شروعتر صانعید کرد موظف حکمت بید موظف بید و دائره که دا بوده چه کرد؟ هاروکاریات تب کرد ناف دائره دا ونیا بید هاروکاریات تب کرد بوده شوره سهل کرد اما ناف جمعنیا بوده چه واسطان و برتی دا واشتانه کرد اما ده هاروکاریا تب شورت دی قانون روابت اره بزر اب سانایی کرد تو مرو و کشارزانی او دو بتوانی هر حرف غرفه حرف غرفه دیگر ته دا از زیر و به هند ظلمه و تعدایل کسب کرد به چو به قانونی کرد هنگی تو بس وی چه چی لب فکافی او بعضی چی بجیه بجی جزاک الله خیران. تو نشش تکیب ده چونکه او هنگی دشتت کرده دا دشتت رشوه دا دشتت بدلی دا موظف الحكمات أفا اف حديثة بيعنبري صلی الله نیا وسلم گویی محتاجوتي أفا غیر غير موظفها من بحثي شو يتويريا أما بو موظف حکمت هر وظیفه هبید تو تنشي و ونيا أفا کار بینی بشو الله بيعنبري گویی. صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه هر وكي ونيا او حديث صلى الله عليه وسلم او مروه فريك ديا زكاة كوم كات وقت هاتيه و وزكاة ايناي هندك إينان بو بيت المالي و هندك ایش دابونا لا گوت من الخلقية داينا من پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوت یک تو مالا دوی که خورنج بخاره اون مالا خورنج بخاره گوت که از دوانه داده تا گوت اوه خر برچه داینه بر وی وظیفه سبب وظیفه داینده به هند پیامبری صلی الله علیه و گفته وانش خراب کرد کرد بین کناف بیت المال ده اوات وظیفه دا نابی تو چوب چنیکی پارا داته حکمت یادته هیچ بجت والا ما ونی اول موظفه نکم چشو پنی نه و چشو یاد من نکفتین ولی هایو از بو هدیه که بم ونی اول مروف نابید تو نکرد هدیه که بو بی او پشتی ده سال دیش وقتی تو محتاجی بی بیروید به هدیه تو سرا به هدیه بلکه به تکا چه بکد یا غیر قانونی بکد بل هند شریعتی اف در که چه کردی اگر اگرتن بو موظفی چه نابی تو چه بکی چه نابی تو وظیفاوی ده بو هدیه بکد اما مرو و خزمه تا نزیک تا برادر تا تو همون گاوی عاده هدیه بو کسی بل ایش تو نبو بو موظفش ما بین آنگو هر خوش بون و میوانی هبون هدیه هبون درسته وقتی بو موظفش ده هر بر دوام بید اما بر هندی که بوده شو لگا کری ادناف وظیفه دا هرو کاریات کری او پیغمبری صلی الله علیه وسلم اوه بودی ما به همون چی در ناف کری دا ناف رشوه دا یعنی بو موظف باز بز ده چی میده با بز بجی جزاک الله و خیران او دعا هر دعا که خیره باشیه بید ده بوهی تکره باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة هب طيب، حديثة ضعيفة وابلغ زهد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على خير خلفه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين